aquo el nebulo provisos desertan urbon. Esplorista teamo starigas en la extreme seca Atacama deserto grandain retoin. Per tio experimento, oni volas el trovi kiom da aquo povas esti cerpata per specialai collectiloi, kiui captas la nebulon cae ne besonas croman energion portio. En la extreme seca atacama deserto, nebulo povus esti nova fonto por aquo. Studajo cilia belga, kiu estis publicigita en faca periodajo, montras che specialae colectiloi povas cerpi ciu tage plurain litroin da aquo de unu quadrata metro. La Atacama deserto estas considerata, cun malpri ol unu litro da pluvo en quadrata metro en jaro, kiel unu el la plei secai regionoi monscale. Multai urboi utiligas grundan aquon, kiu devenas el pluvoi, kiui last foie, falis je considerinda quanto antau dec mil gis dec sep mil iaroi. Esplorista gruppo nun prilumigis, ciula ricolto el nebulo, do procedo por la collectado cae conservado de nebula aquo, povus esti simpla cae favor costa solvo por la provisado de aquo en la deserto. La teamo starigis plurain nebul in en cae circau la urbo Alto Ospicio, quiu estas rapide crescanta urbo en la nordo de la Atacama deserto. Tie vivas circau dec mil homoi en simplae logeioi, el quiui nur 1,6 procentoi estas aligitai alla aquo reto. Plei multae enlogiantoi devas ricevi la aquon per camiono. La collectado de aquo el neconvenciae fontoi, kiel nebulo, ofertas valoran eblezzon por la plibonigo de la vivo qualito, diras la cefa autorino de la Cilia Universitato Major. La sciencistoi constatis che en regiono de cent quadratai kilometroi circao alto ospicio povas esti collectatai ciu tage inter 0,2 cae quin litroi da nebula aquo en quadrata metro. Tio tamen limigas al pli altai areoi exter de la limoi de la urbo. Dum augusto cae septembro de la 2024 estis constatita ec collecta potenzialo de gis dec litroi en quadrata metro cae tago. La esploristoi calculas che basigiante sur averagia aquo collecta quanto de 2,5 litroi en quadrata metro cae tago suficius reta areo de decsep mil quadratai metroi por disponigi ciu semaine tricent mil litroin da aquo por la urbai miser quartaloi. Por la irrigazio de verdeioi, cent mil litroi en jaro, jam suficius cent dec quadratai metroi da reta areo per la montrado de la potenzialo en alto ospicio, quio estas uno e la plei forte stigmatizitai cae tamen plei rapide crescantai urboi de Cilio, citiu studagio metas pasan stonon por pli larga applicado en aliai urbai regionoi cun mal abundezzo de aquo, diras autorino de la Libera Universitatu de Bruxelles la metodo tamen ne suffices kiel sola solvo, sed gi devas esti parto de pli amplexa strategio pri la aquo. Tiu solv aliro ofertas ancau chansoen por aliae secae regionoi sur la tero, se convenas la geografiae cae atmosferae condicioi, diras la belga sciencistino alla plei gravai antau codicioi appartenas ten de nebulo, taugai vento schemoi, cae bone el directitae pli altai formoi de peisaggio. Char nebulo aperas lau sezone, tiu varie same devas esti considerata. La collectita aquo povus esti utiligata, cae por la trincado, cae por la irrigazio de verdeioi, cae por la loca productado de nutrajoi. Por tio tamen estas besonatae grandai conservae sistemoi cae taugai tubaroi.